Seyfi asude gezersin alemde Amalim beyhude neylersin hudemde Seyfi asude gezersin alemde Amalim beyhude neylersin hudemde Diri galine ki düşmardan işin Azmi ferdane Ezbabdan feragatin Zebuni olmuşsun Yari bir vefanın Zecretmez an için Peyani cefanın diri haline ki Düşvardan işin Azmi ferdane Ezbabdan feragatin Zebuni olmuşsun Yari bir vefanın Zecretmez anı için peyanı cefanın Ucuz bir payeyle hem mesur olursun Muhal bir davayla hem marur durursun Mes olursun yardan gelen her habere Yolunda öldense ser o zat ebere Ucuzu bir payeyle hem mesur olursun Muhal bir davayla hem marur durursun Mes olursun yardan gelen her habere yolunda öldense Ser uzar tepere Mest olursun yardan gelen her habere Yolunda öldense Ser uzar tepere